Badrut Tawhid studiyasi taqdim etadi Demek Allah Teala etdiki ve iz qala Musa li qavmihi ya qawmi yuzkuru ni'matallahi alaykum ey e qavmim esingizlarki Alloh Teala sizlarga bergan ne'matlardir. Oralarda Alloh Teala payg'ambarlarni chiqardi va sizlarda oralarda Alloh taolo podshohlarni qildi va sizlarga butun olamga bermagan ne'matlarini, ya'ni biror bir kishiga bermagan narsalarni Alloh taolo fazilatlarda Alloh taolo sizlarga berdi. Va demak hozir yuqorida aytib o'tganimizdek, Muhammad alayhisolamning ummatiga demak ularga berilmagan ne'matlarni ham bizga berdi. Ya'ni bizga berdiki, hattoki shunchalik bo'lgan ekanki, butun Andalusgacha musulmonlar qolosida bo'lgan, bu butun bu Ispaniya, Portugaliyagacha bo'lgan yerdagi mamlakatlar hammasi musulmonlarga jizya to'lab yashagan ota-bobomizga. jizya to'lab yashagan ekan. Hatto Amerika jizya to'lardi ekan Usmoniylar xalifaligiga. Hatto Amerika bo'lgan paytda ham xalifali bo'lgan-ku Usmoniylar. O'shalargacha hattoki jizya to'langan. Dengizni o'tib jizya to'lardi ekan. E, shunchalik Alloh subhanahu va taolo izzat bergan, hattoki bu islom ummatida Alloh taolo shunday podsholarni chiqardiki, shunday xalifalar chiqardiki, dushman kelib Alloh taolo aytgan ediki, kofirlar sizlarga, ha, bu ahli kitoblar va hatto jizyani ular xorlangan holatda, past bo'lgan holatda bermagunicha ularga jang qilinglar degan oyatga binoan, ular hatto jizyani olib kelsa, tikka turgan holatda, qaddi qomat holatda olib kelsa, olishmasdi ekan. Engishib eshitadanlar ekanda, xorlanib ketardi ekan. Chunki Alloh taolo past holatda, xor bo'lgan holatda jizyani bermaguncha jang qilinglar degan. Senlar to'g'rimi-to'g'ri kelib berib kelsanglar biz olmaymiz der ekanda. Ya'ni past holatda kelasan, biz olamiz, izzat bilan qabul qilamiz der ekan. Ya'ni Alloh taolo mana shunday izzatni berdi bizning ummatga. Ya'ni islom ummatiga Alloh taolo shunday izzat, sharaflarni Alloh subhanahu va taolo berib qo'ydi. Alloh taolo mana aytadiki, Musa alayhisalomni bu qavmiga Alloh taolo ko'p ne'matlarni bergan edi, lekin ularga xorlik nimadan keldi? Shu xorlikni Alloh taolo sababini aytadi. U kishi aytdiki qavmiga: "Ya qavmi dukhulul arodol muqaddasa muqaddasatal lati kataballohu lakum va la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khosirin." Ey qavmim, mana bu muqaddas yerga, Alloh sizlar uchun yozib qo'ygan muqaddas yerga kiringlar dedi. Ya'ni Falastin yurtiga kiringlar deb buyurdi. Ular Falastindan chiqib ketishgan edi. Musa alayhisalom qavmi bilasan Misrga borib qolgan. Endi Misrda hali Fir'aun halok bo'lgandan keyin Misrdan bular qaytib kelayotgan vaqtda Alloh taolo ularga amr etdiki, Falastinga kirishlikni. muqaddas yerga Falastinga kirishlikka Alloh taolo amr etdi. Shunda ular u yerga kirishmoqchi bo'lib turgan vaqtda, ya'ni ana shu vaqtda u yerda boshqa bir kuchli-kuchli qavmlar kelib egallagan edi. Yog'on, jismlik, jasadlik insonlar u yerda egallashib olgan edi. Kirib u yerda yashashayotgan vaqt edi o'sha vaqtda. Wala tartaddu ala adbarikum, ya'ni orqalarga qarab qochmanglar. Orqalarga qarab qochmanglar, bo'lmasam hasrat qilgan holatda, nadomat qilgan holatda qaytasizlar, deb aytdi. Shunda ular aytdilarki, ular shaharni yaqiniga bordida ko'rdilarki, shaharni ichidagilar kuchli insonlar. Qalu ya Musa, ey Musa dedilar, inna fiha qauman jabbarina va inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Ey Musa, u yerda biz kuchlik, jabbor qavmni ko'rdik. Kuchli insonlarni ko'ryapsizki, bizlar u shaharga hargiz kirmasmiz, bu Falastinga. To ular u yerdan chiqib ketmagungacha. Qachoniki ular u yerdan chiqib ketadigan bo'lsa, keyin biz unga kiramiz dedi. Qachon ular chiqib ketsa, keyin kiramiz. Ya'ni biz jang qilmaymiz ularga qarshi deydi. Shunda qola rajulani minallazina yakhafuna na'amallohu alayhima ularning orasidan Alloh taolo ularga ne'mat qilib bergan ikki kishi bor edi. Ikki kishi ularning orasida solih insonlar aytdilarki, qavmiga aytdi: "Ey qavmimiz, udxul alayhimul baba. Ularni oldi kiringlar, shu eshikdan kirib qo'yinglar, Allohning aytganini qilinglar." jang qilamiz deb shu kiringlar, eshikdan kiringlar, qaytmanglar deyapti. Qo'rqmanglar. idza dakhaltumuhu, Shu eshikdan kirib qo'ysanglar shahar eshigidan fa innakum g'olibun, sizlar g'olibsizlar deyapti. Shu sababini qilib qo'yinglar deyapti. Bu yerda kutib turavermanglar, qachon ular chiqib ketar ekan deb. Xo'p deb Alloh taolaning aytganini qilib qaysarlik qilmasan, eshigidan kirib qo'yinglar Falastinda deyapti. bo'ldi deyapti, sizlar inshaalloh g'olib bo'lasizlar. Va alallohi fatavakkalu in kuntum mu'minin. Allohgagina tavakkul qilinglar agar ishonuvchi bo'lsanglar, mu'min bo'lsanglar. Ishonasizlarmi Allohga? Tavakkul qilinglar Allohga dedi. Kiringlar, Alloh sizlarni albatta g'olib qiladi. Faqat eshikka kirib qo'yinglar shu yerga dedi. Shunda ular nima deydi? Qalu ya Musa, ey Musa, inna lan nadkhulaha abada. Bizlar hargiz unga kirmasmiz dedi. bu shaharga hargiz kirmasmiz. Madamu fiha modomiki u kuchli insonlar o'sha yerda ekan, biz u yerga kirmaymiz dedi. Fazhab anta va robbuka. Bor o'zing va Robbing ikkovinglar borib, faqotila jang qilinglar ikkovinglar. Alloh ikkovinglar jang qilinglar, fa innaha huna innaha ha huna qa'idun. Bizlar shu yerda o'tirib kutib turamiz dedi. Qachoniki Robbinglar ikkovinglar jang qilib ular chiqarasizlar, keyin biz u yerga kirib boramiz dedi. Shunda u Musa alayhisalom qavmidan chiqqan bu fosiqona javobdan qalblari qattiq alamlandi. Qattiq xafa bo'ldilar qavmidan va aytdilarki, hatto Robbilariga shikoyat qilib duo qildilarki, qol robbi inni la amliku illa nafsi va akhi fafruq baynana va baynal qawmil fasiqin. Ey Robbim, men dedi o'zim bilan akamga egalik qilyapman, ya'ni Harun alayhisalomga. Men o'zim bilan Harunga egalik qila olyapman. Gapim ikkalamizga o'tyapti. Ya'ni men jang qilaman, birodarim jang qiladi, ukam, akam jang qiladi, xorim jang qiladi. Bularga tilim o'tmayapti dedi. Va ya Alloh ham dedi, biz biz bilan, ya'ni bu akam ekanamiz bilan bu fosiq qavmda orasini o'zing ajrim qilgin dedi, ajratgin dedi. deb duo qildilar Alloh subhanahu va taologa. So'ngra Alloh taolo aytdiki, qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana. Ularga dedi 40 yil endi ularga ya'ni Allohning bu rahmatlaridan, ne'matlaridan endi ular mahrum bo'lishadi. 40 yil dedi ularga endi darbadarlik bitiladi, xorlik bitiriladi endi ularga. Va ular yatihuna fil ard yerda 40 yil darbadar yurdilar. 40 yil cho'l sahrolarda shu jihodni tark etganiga 40 yil qolib ketishdi cho'llarda. Va Alloh taolay aytdiki: Fala ta'sa alal qawmil fasiqin. Yo'q, bu fosiq qavmga rahminglar kelmasin dedi. G'amgin bo'lmang, bularga xafa bo'lmang, achinishga marzmaydi bular dedi. Ya'ni bu oyatdan biz xulosa qiladigan narsa shuki, ya'ni hozirgi vaqtda ham mana o'tganda jihodni farz aynligi haqida oyat hadislarda hujjatlarda aytib o'tdik. Ya'ni bu ummatga Alloh subhanahu va taolo shuncha ne'matlarni bergan edi, xuddi Banu Isroilga bergani kabi. Bu ummatga Muhammad al-Islomni bergandi. Bu ummatga deb bergandi. Bu ummatga Alloh taolo izzat, sharafni bergan edi Alloh taolo. Va bu ummatga Alloh subhanahu va taolo mana shunday ne'matlarni berganidan keyin bu ummat hozir nima qilyapti? Nonko'rlik qilyapti. va bu ummat ichida Alloh ularga ne'mat bergan. Qani bu yerda ham ikki dona kishi aytayapti. Ey qavm, kirib qo'yinglar deyapti. Alloh sizlarni g'olib qiladi. Allohga tavakkul qilinglar deb aytayapti. Ha? Xuddi shunga o'xshagan go'ng hozirgi ummat orasida 2 dona kishi xitob qilyapti-da, bu mujohidlar 2 dona bo'lib qolamiz-da bu ummat ko'pligini oldi. Musulmonman deganlar oldi. juda oz sonlaymiz. 1.5 milliard musulmon deb aytiladi statistikada. Shundan qancha odam jihod qilyapti qarang. Shu oz sonli mujohidlar xitob qilyapti. "Ey ummat, qo'lingni qurol olgin. Ey ummat, ozgina jihod qiling, Alloh senga nusrat beradi" desa, ular nima deyapti ular? Yo'q, Amerika kuchli deyapti-da. Qani yengimiz uni deyapti. Xuddi bularga o'xshab, u shaharning ichida kuchli insonlar bor. O'zbekistonga kiramiz inshaalloh desiz, yo'q, ularni yenga olmaymiz. Ularda kuchli amollari bor. Kufurda askarlari bor. Rusiyani falon falon ularda qurol aslahalari bor. Ularni yenga olmaymiz dedi. Ey inson, Allohgagina tavakkul qil. Agar Allohga ishongan bo'lsang, mu'minman deyapsan, Allohga tavakkul qil. Sen kirib qo'y, qo'lingni olib qo'y shu. Ha? Oddiy bir ov miltig'ini bo'lsa ham ol, Alloh taolo senga nusrat beradi deyilyapti. Alloh nusrat beradi. G'alaba sondan emas, g'alaba quroldan emas, Allohdan. faqat sababini bo'lishini Alloh xohlar ekanda. Alloh taolo haqiqatda bu shaharni olib qo'yishga qodir edi Falastinda. Ularni jang qildirmasdan ham olishga qodir edi, lekin Alloh shu jang bilan olinishini Alloh taolo xohladi-da. kutiba alaykumul qitalu va huwa kurhul lakum. Sizlarga jihad farz qilindi, sizlarga yoqmasa-da. Asa an takrahu shay'an va huwa khayrul lakum. Shoyatki ehtimoliki sizlar karih ko'rgan narsa, yomon ko'rgan narsa sizlar uchun yaxshilikdir. Ya'ni shu sizlar nafsingizga yoqmagan narsa sizlarga yaxshilikdir shu narsa. Alloh taolo munofiqlik bilan munofiqmaslikning imtihonini jihod bilan qilib qo'ydi Alloh taolo. Jihod bilan qildi Alloh taolo. Ya'ni bu yerda ham qarang, ularda Alloh taolo kirishigini xohladi, kirasan dedi. Kirmasa bemayman dedi. Bu Alloh taolo mana ularni darbadar qilib tashadi. Demak, bu ummatga ham dod desin, faryod qilsin, yig'laveradi, yig'laveradi, duo qiladi. E, Bermaydi Alloh taolo agar qo'lingni qura olmasang. Aytgan kerakda shu, aytaylik Saudi Arabistonlarida, boshqa yerlarda haram, masjidlar haromlari ko'p yerlarda duolar qilishadi Falastinni haqqiga. Endi hozir aksari duo ham qilmaydi o'zi-yu. Shu ba'zi bir endi haqqa tavhidga da'vat qilaman degan insonlar qalbi og'riydi, o'zi jihodga chiqmasa-da mujohidlar haqiga duo qiladiganlar bor-a. Chechenlar, Chechenistonning mujohidlari, Afg'oniston. Shularga ham aytdim kerak Quruq-quruq yig'lab-yig'lab duo qilinadi-da, yana boppa yashab ketaveradi. Yo, birodarlar, quruq duoga ish yo'q ekan-da. Ya'ni jihodga chiqasiz, jangga chiqasiz, keyin duo qilasiz ekan-da. Keyin duo qilar ekansiz. Demak, bu, bu ummat ham dodda faryod qilsin, yig'lasin, Ka'bani quchoqlab yig'lasin. Ya Allohim yordam ber, Rabbim yordam ber, tahajjudlar yig'lasin, qo'li olmas ekan, Alloh izzatini bermas ekan. Alloh izzat bermas ekan. Qarang, kir deyapti-da, shaharga kir deyapti. Kirsang keyin seni g'olibsan deyapti. Demak, bu ummatga xitob qilamizki, qo'li qurol olsin. Boshqa yo'l bilan izzat topa olmaydi. Lekin afsuslar bo'lsinki, shunday Xolid ibn Validdek insonlar mana shu ummatdan chiqqan edi. Hamza ibn Abdul Muttolibdek insonlar, Umar ibn Hattobdek insonlar mana shu ummatdan chiqqan edi, lekin mana shu xuddi payg'ambarlardan Bani Isroildan chiqqan edi. Shulardan bergan javobini qarang. Bor o'zing Robbing imkoniyatlaring bor jang qilinglar deyapti. Xuddi shu javobdan boshqa javob bo'lmayapti hozir ham. Ularga "Ey birodarlar, jang qilinglar" desiz, kulib qo'yishadi, ermelashadi hatto. Jang qilib turish, qilib turaylar dedi. deb bemalol hech narsa bo'lmagandi. ularda nimasi ham yo'q, fikri ham yo'q. Vatanlarga kiraylik shu yerlarga jang qilib boraylik desiz, qilmaydi ketadi. Yevropalarga hajat qilib ketishyapti yoki tashqari boshqa yerlarga ketyapti, bemalol xotirjam yuribdi. Xuddi u mashinaga o'xshaydi. Biz shu yerda kutib turamiz deng o'sha yerda. Kutib turamiz. Sizlar borib jang qilaveringlar. Biz kutib turamiz. Qachonki sizlar bilan Robbinglar g'olib bo'lganingizda keyin kiramiz. Lekin Alloh taolo mana ularni xor qilgan kabi bu ummatni ham Alloh subhanahu va taolo xor qo'ydi. Musulmonlar juda xor bo'lib ketdi hozir. Butun dunyoda xor chiqib ketdi. Aziz ummat bo'lgan islom ummati musulmonlar xorlanib ketdi. Hamma yerda xor bo'lib ketdiki, shu jihodda tashigani sababli. Yaxshi tadabbur qiladigan bo'lsangiz, hozirda aksar inson mana shu gapni aytayapti. Endi tili bilan aytmasa ham, buni ochiq lafzan aytmasa ham, qilayotgan amali, gapirayotgan so'zlari shunga dalolat qiladi. Va Robbing ko'yla jang qillar, biz shu yerda o'tirib turamiz, yot bo'ldi, xolos. Undan boshqa narsa emas. Xo'p, Alloh subhanahu va taolodan so'rinamizki, bizni ham Robbul alamin o'sha shunday deydigan insonlardan qo'ymasin. Badr jangida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jangdan oldin ular bilan maslahat qilganda ashablariga, muhojir ansorlarga maslahat qilgan vaqtda ular shu gapni aytishgan edi. Mana shu oyatni keltirishgan edi ular. Aytgan ediki, "Yo Rasululloh, xotirjam bo'lingki, bizlar Musa alayhisolamning qavmi Musa alayhisolam aytgan gapni biz sizga aytmaymiz" degan edi. Nima qilamiz? Kofirlarga qarshi jang qilamizmi deganda, degan biz sizga bor o'zingiz Robbingiz Robbingizga jang qilay deydigan qavm emasmiz biz degan. Biz jang qilamiz inshaalloh deb aytishgan ular. Ya'ni biz ham inshaalloh mana shunday ummat bo'lishimiz kerak edi. Shunday rijollar bo'laylik-da. Biz ham shunday rijol bo'laylikki, ya'ni Robbimiz bilan shu mujohidlar jang qilib turaversin deganlardan bo'lib qolmaylik. Alloh saqlasin. Alloh taolo bizga doim g'ayrat, tavfiq Alloh subhanahu va taolo bersin. Bu inson ana shu kecha aytib o'tganimizdek, Banu Isroilda shu jihodlardan ayrilib qolishiga sabab ham sekin sekin sekin sekin dunyo tomchilagan, dunyo tomchilagan mana amri ma'rufda tashlashgan, ayollar fitnasi kirgan, hadisda kelganda sekin-sekin-sekin qalbga dunyo kirib, shunaqa bo'lib qalb fosiqlashgandan keyin kalla bal arona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yo'q, balki ularni qilgan gunohlari qalbini qoraytirib qo'ydi edi oyatda Alloh taolo. Ya'ni qilgan gunoh sekin-sekin-sekin qoraytirdi, qalbi nifoq tabiatli bo'lib qolgandan keyin jihod xohlamay qolar ekan inson. Jihod xohlamay qolar ekan. qalbga dunyo kirgandan keyin. Qarang, bular ham sekin-sekin sekin-sekin o'shna bo'lganda, shunda aziz ummat xor ummatga aylandi. Ya'ni bu ummat ham mana shunday bo'lib qoladi. Hadisda uzun hadisda keladi, oxirida shu keladiki, ya'ni musulmonlarning xo'rlanishi, kofirlar bosib kelishiga haqida aytilganda, nimaga una bo'ladi deganda, sizlar degan shahodatni yomon ko'rib qolib, nima qolasizlar? Dunyoni yaxshi ko'rib qolasizlar. Shuning uchun dedi, sizlarni qalbingizdan qo'rquvni solib qo'yadi dushmanning qalbida qo'rquvni Alloh taolob qo'yadi degan. Ya'ni shu dunyoni sababidan bo'lar ekan. Shuning uchun ehtiyot bo'laylik-da. Qaytganlarimizni ham bir-birimizga nasihat qilib turaylik. Dunyo dunyo aldab qo'ymasin. Shu yerga keldik, endi Alloh taolob bizni vremenni mujohidlardan qo'ymasin. Ya'ni aliniq muayyan bir vaqt sezonni mujohid bo'ladi-yu, 2 oylik, 3 oylik, 4 oylik yoki 1 yillik keyin tugadi jihad bo'ldi. Bunday bo'lmasin. to inshaalloh robbimiz yo'limizda qonimiz oqqanini ko'rmagunimizcha jang qiladigan shunday Alloh taolo rejalaridan qilsin hammamizni. Qani takbir? Allohu akbar. Alloh xayron. Allohu akbar. www.sodiqlar.info